ladrão? Ah, os globos. Chama as novinhas, ladrão. <laughs> Ei, cheirazade, aí. Ah, tá Oi, tá ligado, toque, né? toque. <laughs> Quem é? Os cretinos tá chegando, toque, toque. Quem é? É o Lan que tá chegando. Eu não sou penetra, mas tô sempre penetrando. Eu não sou penetra, mas tô sempre penetrando. Toque, toque. Quem é? Os cretinos tá chegando e toque, toque. Quem é? É o Lan que tá chegando. Oi, toque, toque, toque, toque. Abre que eu tô entrando. Toque, toque, toque, toque. Abre que eu tô entrando. Toque, toque, toque, toque. Abre que eu tô entrando. Toque, toque, toque, toque. Abre que eu tô entrando. Vai tarra, rataratarada. Vai tarataratarada. Ai, ai, ai. Elas dá bom, elas dá bom. Bom, bom, dá bom, elas dá bom, Bumbum vai. tremer que quero ver. Turudum, turudum, turudum, turudum, turudum, turudum pra ela mexer. Turudum, turudum, turudum, turudum, turudum, turudum pra ela. Bumbum tremer que quero ver, quero ver. Bumbum tremer. Bruninho Beach. <laughs> da hora, velho. É, Bruninho Beach. Mais um sucesso. Oi, toque, toque. Quem é? Os cretinos tá chegando, toque, toque. Quem é? É o Lan que tá chegando. Eu não sou penetra, mas tô sempre penetrando. Eu não sou penetra, mas tô sempre penetrando. Toque, toque. Quem é? Os cretinos tá chegando e toque, toque. Quem é? É o lanche tá chegando. É, ah. Oi, é, é, toque, toque, toque, toque. Abre que eu tô entrando. Toque, toque, toque, toque. Abre que eu tô entrando. Toque, toque, toque, toque. Abre que eu tô entrando. Toque, toque, toque, toque. Abre que eu tô entrando. Ai, tarra, taratatarada, vai tarataratarada. Tá ai, ai, ai. Elas dá bom, elas dá bom. Bom, bom, tá dá bom, elas dá bom, Bumbum vai. tremer que quero ver. Turudum, turudum, turudum, turudum, turudum, turudum, pra ela mexer. Turudum, turudum, turudum, turudum, turudum, turudum, pra ela. Bumbum tremer que quero ver, quero ver. Bumbum tremer. Salve, salve família, gostou do vídeo novo aí? Deixa aquele like lá pra fortalecer. Compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal, tamo junto, é nóis.